Draga i poštovana braćo, Allahovi robovi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Govoreći u suri Muminun, oni na koji će naslediti dženetul Firdaus, a poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obavještavajući svoj umet da traže dženet, govori kada tražite dženet, tražite dženetul Firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su to i oni, između ostali, koji čuvaju svoje stidna mjesta, koja, koji ne čine blud, koji spolu opće samo sa svojim halal ženama i onima koji su u njihovom posjedništvu i koji ne uprošnjavaju onanisanje, odnosno samo zadovoljavanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kaže Allah subhanahu wa ta'ala i oni koji čuvaju svoja stidna mjesta osim žena svojih i oni koji su u posjedu njihovu oni zaista prijeko ne zaslužuju a oni koji traže iznad i preko toga oni zaista prolaze svaku granicu odnosno prolaze mjeru blud je današnja bolest koja se raširila svuda po svijetu, koja se raširila među muslimanima i koja se širi velikim i nezaustavljivim tempom. I ne može je zaustaviti ništa osim stiv i strah od Allaha Đališanu. Te dvije stvari je mogu zaustaviti. I danas malo ko govori o bludu, nažalost. Kada ste zadnji put čuli da neko priča o bludu, počeo od najviših državnih institucija, pa do onih nižih, zbog toga u jednoj od crevskih škola osnovnih u jednom pokusu pronađeno je 20 trudnih djevojčica uzrast od 5. do 8. razreda na uzubila 20 trudnih djevojčica a u drugoj školi na plakatu kada ulaziš u tu školu stoji jedan ohrabrujući natpis ako već radite gluposti radite to na pametan način to jest koriste kondom na uzubila i prikazano je dvoje djece u zagrljaju ne starije od 14 godina Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ne približujte se bludu zaista je to razrad i zaista je to ružan put zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže wala taf'alu zina ne činite blud nego Allah subhanahu wa ta'ala kaže ne približavajte se bludu znači zatvorite mu sve vrata sve prilaze da biste došli do njega jer ako dođete još do bluda ta će se vrlo rijetki i neće se niko sačuvati da ga ne učini. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a on najbolje zna, وَلَا تَقْرَبُ zina, ne približavajte se bludu. U ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala govori i reci vjernicima neka obore poglede svoji, neka vode računa o stidnim mjestima svojim. I reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode računa o stidnim mjestima svojim. U ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje miješanje muškaraca i žena koji nisu halal jedno drugom. U ovu svrhu Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje rukovanje muškarca i žene koji nisu halal jedno drugom. Znači vidimo da je sve u svrhu valjena takrebu zina, da se ljudi ne približavaju bludu. Isto tako Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَتَّبِيُ خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ ne slijedite šeitanove stope, što znači da je to slično ovome ajetu i da Allah ne čini zunum, nego Allah subhanahu wa ta'ala govori ne slijedite šeitanove stope, što znači da šeitan u svom zavođenju čovjeka ima stope, da ide korak po korak, da bi čovjek odvojio od Allahove upute i da bi ga odvojio od ove uzvišene Allahove vjere. Upravo tako je šetan zavio Adem a.s. i njegovu ženu Havu. Jer im je Allah subhanahu wa ta'ala rekao Audhu billahi mne šetan rađim وَلَا تَكْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ I ne približavajte se ovom drvetu pa da budete od onih koji nepravdu čine. Allah subhanahu wa ta'ala rekao nemojte brati s ovog drveta nego se ne približavajte tom drvetu pa da budete od onih koji nepravdu čini. Isto ko za blud Allah što kaže, ne kaže nemojte ga činiti, nego mu se ne približavajte i tako ćete se začuvati. To je put da se sačuvate. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَا, مِمَا كَانَ فِي Međutim, šetan ih je obmanuo u pogledu tog drveta. Šetan im je postavio spletku u pogledu tog drveta, pa ih je izveo iz onoga u čemu su bili, izvao ih iz dženeta. Mi vidimo danas mnoge ljude kako su upali u veliku bolest, kako su upali u ovaj teški haram iz kojeg se još teže izvuči. Zbog toga što ljudska duša, ljudski nefs i njegova strast teži za bludom. Ona to želi i zaista će se samo rijetki od toga sačuvati. Samo oni kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Isto tako, vidimo mnoge ljude koji čak Allah subhanahu wa ta'ala padaju na seždu, padaju na sežda, su poslušali drznike iz ovog umeta, drznike sa diplomama, koji su se usudili da ohalale takozvano šarijatsko ašikovanje, iako je šarijat čisto od ovoga, iako šarijat sa ovim nema nikakve veze, usudili su se da ohalale ašikovanje, iako znaju da je postanik sa lalane srmen uzimao shabe za glavu i okretuju nje glavu u drugu stranu kada bi se tu pojavila lijepa djevojka iako znaju za ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže audu billahi min ashshaytan rajim ja ayuhal ladhina amanu dhkulu fi silmi kafa wala tattabiju hutuvati shaytan ovo vjernici uđite u Allahu vjeru uđite u islam i pokorite se potpuno i nemojte slijediti shaytanove stope nemojte znači slijediti shaytanove stope idite korak po korak za njim jer će vas on odvesti ovaj ajet je po Ibni Abbasu objavljen zbog Abdullaha ibn Salama i njegovih drugova koji su primili islam, ali su željeli da sa svojim islamom zadrže i neke običaje koji su suprot islamskom učenju, a za ovo sad im nije slično. Rekao je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam, čuvajte se bluda, čuvajte se bluda, jer blud donosi četiri neprijatne stvari koje niko od nas ne želi. Prva stvar, Ako činite blud, to skida ljepotu sa lica čovjeka i to skida nur. Odnači, oduzima nur sa lica čovjeka koji čini taj prijestup. Druga stvar, spriječava i prekida na faku. Treća stvar, izaziva srđbu milostivog. I četvrta stvar, uzrok je vječne patnje u džehenemu. Znači, Allah poslanih sa srnem kaže, čuvajte se bluda. Nemojte ga činiti, nego čuvajte se bluda. Hadis bideže, behek i taberani, hadis je sahih. U drugom hadisu rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se u jednoj sredini pojavi blud, znači kada se u jednoj sredini raširi blud, će se bijeda i siromaštvo. I ovo je jedan od odgovora na aktuelno stanje bosanaca i bosanskog naroda. Iako među njima ima pojedinaca koji su se jako bogatili, velika većina naroda je siromašna. I taj narod se pita zbog čega nam je Allah dao bijedu i siromaštvo a ne zna i zaboravlja i ne pita se zbog čega moje dijete izlazi u 10 sati na večer i zbog čega se vraća u 5 ujutru i zbog čega se znači proširio blud to se ne pita i to je znači stanje onoga naroda i ovo je jedan odgovor zbog čega sljedeći hadis je po nas još opasniji braćo rekao je Allah poslanica u hadisu koji bilježi da ilami u svome dijelu Firdaus kada Allah odluči da uništi jedno mjesto, dozvoli da se u tom mjestu ili da se u toj sredini raširi nemoral. Ovo je Allah i opasan hadis po sve nas. I svi se ovog hadisa moramo bojati. Zato što se našoj sredini raširio blud. A bili smo opomenuti Allahovim majetima. opomenuti smo bili Allahovim dokazima, i ovaj hadis potvrđuje ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri sežda u dubillahi mne šetan rađim ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ko je veći silni ima li ga opome, koji je opomenut Allahovim dokazima od njih njima leđa okrene od njih okrene glavu i kaže Allah zaista ćemo mi kazniti zlikovce Ovaj narod subhanahu wa ta'ala je bio pominut Allahovim dokazima i bio je pominut Allahovim ajetima, zar ne? Jesmo ni gledali glave kako lete i noge kako su sičene i ruke i slabo smo se nikako pamijetili ovaj narod pogotovo. Zbog toga moramo svi da se bojimo ovih Allahovih poruka subhanahu wa ta'ala. Prezi se debu umame radijallahu anhu da je Allah poslanih sallallahu sallam sjedio Pa mu je došao jedan od kurešijskih mladića i rekao mi, rekao mi Allaho poslaniće dozvoli mi da učinim blud. Pa su oskabi svi skočili na njega i rekli mu muhti šta to govoriš? Pa ga je poslanić sa selem propustio sebi, a zatim ga je pitao, mladiću, da li bi volio da tvoja majka učini blud? Pa je rekao, no, bila ja Rasul Allah, ne bi to volio. Kaže poslanić sa selem, ni drugi ljudi ne bi volili da njihove majke čini blud. A da li bi volio da tvoja sestra učini blud? ne ja Rasulallah, ne bi to volio kaže, ni drugi ljudi ne žele i ne vole da njihove sestre čini blud a bi li volio tvoja čerka učini blud kaže, ne ja Rasulallah, ne bi to volio kaže, drugi ljudi ne vole i ne žele da njihove čerke čini blud pa mu je zatim poslanji sa sanem stavio ruku na njegovu glavu i proučio mu je domu Allahumma kfir zembe otahir kalbe vahasin farđe što u prevodu znači gospodaru moj oprosti mu njegove grijehe očisti njegove srce i sačuva njegov spolni organ. Pa kaže Ebu Mana radijallahu anhu, ashab koji prenosi ovaj hadis, da se nakon toga ovaj mladić više nizači ni okretu. I ovo je put i lijek za sve one koji još nisu oženjeni i koji ova bolest privlači i koji im šetan obacuje njihova srca. Koji su lijekovi za sprečavanje bluda? Kao što sam naveo, postoje dva glavna i osnovna lijeka. Dva puta da se blud spriječi. A to je prije svega stid, braćo. Stid. U hadisu koji se prenosi od Ebu Mesuda Ansarija, radijallahu anhu, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, min kelami nubuvati ula, إذا لم تستهي إن إن مما أدرك الناس من كلام نبوة الأولى إذا لم تستهي فاسني ما شئت što u prevodu znači ono što su ljudi zapamtili od govora prijašnjih poslanika je ako se ne stidiš ako se ne stidiš i ne imaš stida radi šta hoćeš ovaj hadis bilježi Buharija hadis je sahi i zaista ljudi koji nemaju stida postaju životinje bez priuze postaju najgori ljudi najgore životinje i za njih zaista nema nikakve prepreke da rade najgore zlo i njima je jedina opomena jedina prepreka smrt i zaista je to tako Također rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u je samo zlo. Znači u bestidnosti je samo zlo, a u stidu je samo ljepota. I kaže Allah Đelešanu ima stid plemenito jer se stidi jer se stidi da, ne, da, da odbije dobu onoga ko ga uči, ko ga moli. Znači stidi se da ga odbije i stidi se da ispružene ruke u doli vrati prazni. Znači ovaj hadis nam treba biti pouka i treba nam biti vodilja u našem životu inšala, a hadis bilježi Ahmed. Ibn Kajim al-đavzi, rahmehullah, u svom dijelu medaređu salikin, samo iz ajeta, ijake nabudu, a ijake nestajim, vadi deset vrsta stida. Znači, ne vodi deset vrsta stida, samo iz ajeta, ijake nabudu, a ijake nestajim. A ja ću spomenuti pet osnovnih vrsta stida. Prvi stid, znači, koji navodi Ibn Kajim al-đavzi, je stid strahopoštovanja. A to je stid Adem alaih salama, kad je učinio grije, o kojem smo, znači, pričali, pa je pobjegu Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala pita o Ademe, jer to ti bježiš od mene? Kaže, ne gospodaru moj, ja te se stidim. Drugi stid je stid omaložavanja, a to je stid meleka, koji Allah subhanahu wa ta'ala obožavaju danju i noću. Neki su na kijamu, neki su na ruku, neki su na seždi. A kada dođe sudni dan, reći će gospodaru naš, nismo te koliko zaslužiješ obožavali. Treći stid je stid poštovanja. A to je stid poslanika sallallahu alaihi wasallam kada se oženio sa Zeynebom radijallahu anha, pa kada su se ashabi na gozbi povodom ženi bez zadržali malo duže, a njemu je bilo neprijatno, znači poštovo ih je, toliko je poštovo da mu je bilo neprijatno, bilo ga je stid da im kaže idite. Četvrti stid je stid ustručavanja, a to je stid Alije radijallahu anhu, kada se znači igrao sa svojom ženom Fatimom radijallahu anha, pa je došlo do pojave mezije, A on se stijedio da pita poslanika Salasenem šta je to? Je li to nečistoća ili samo zahtjeva abdest poslije toga? Jer je znao koliko mjesto Fatima radijallahu anha uživa kod njenog oca, kod poslanika Salasenem. I peti stid je stid poniženja i obezbeđivanja. I mislim da ovaj stid zakačio svakog od nas ponekad. A to je stid roba od njegovog gospodara kada mu digne ruke da uči dovu, a stidi ga se zato što se sjeća grija koji je uradio i sjeća se nekih ružnih stvari koje je pomislio koje je uradio, a digne Allahu ruke u dovi i sjeti se toga pa ga bude stid. Također kao što je rekao, čovjek bez stida je životinja bez priuze. I zaista čovjek bez stida zna raditi djela koje ne najgora životinja ne bi uradila. Sjetit ćemo se samo jedne životinje, a to je dromedar. Dromedar je mužjak deve. Kada dođe vrijeme pare, parenja, mužjak deve odlazi duboko u pustinju sa znači, svojom izabranicom da tamo čini parenje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ova prva hudba je bila znači u smislu odvraćanja, u smislu pozoravanja. Druga hudba je hudba noćnog namazu, kijamu lejlu i želim je da njom, njom postaknem prvo sebe, a zatim sve vas na ovaj ibadet, na ovaj ibadet koji je bio praksa naših dobrih prijethodnika, na ovaj ibadet koji približava čovjeka Allahu Đelešanu. Želja mi je da nas postaknem na ovaj ibadet preko kojeg Allah Đalešan oprašta grijehe i na ovaj ibadet koji je razlog da čovjek ne čini velike harame. Allah subhanahu wa ta'ala suri mu zemil pozivajući svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam naređivajući mu kaže upravo ovo inne našijete lejli hiya ešadu vatvam wa akvamu kila znači zaista je ustajanje noću jače djeluje na čovjeka zato što je mrak zato što je tišina nema buke i tada Kur'an se izgovara jasnije tada se Kur'an izgovara ljepši tada čovjek o Kur'anu razmišlja jer on je sam sa svojim gospodarom u dubini noći Fidžav Bilejn, kako kaže poslanik sa veselem, kada je upitu Moaz ibn Džabela, hoćeš li da te uputim na vrata svakog dobra? Pa rekao naravno poslaniče, kaže, klanjaj namaz u dubini noći, namaz znači kad svi spavaju, Pa kaže postanik Salasana, u dženetu postoje odaje koje su pripremljene za one koji govore lijepe riječi, koji govore kelimetum taiba, znači lijep govor, lijepe riječi. Pripremljene su za one koji daju hranu kao sadaku i pripremljene su za one koji ustaju noću i klanjaju kada drugi ljudi spavaju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri sežde, audu billah, u suri uh, sežde, audu billah, ne šetan rađim, te te džafa džunuduhum anil nabađi jed'auna rabbahum, haufan wa tama'an wa minna razaqnahum yunfikun kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući takve koji ustaju govore njihovi, po, njihovi bokovi njihove znači strane se lišavaju postelja i oni ustaju i u strahu i nadi znači jehlu sunet vo džemat akira jehlu sunet vo džemaat obožavanje Allaha u strahu i u nadi se klanjaju svome gospodaru i dio od onoga što i mi darujemo oni udjeljuju Znači udjeljuju dio od onoga što im Allah subhanahu wa ta'ala daje. Rekla je Aisha radijallahu anha, savjetujući jednog od ashaba Allahog poslanika Muhammeda sallam sallam, rekla mu je ne ostavljaj noćnog namaza. Ne ostavljaj noćnog namaza jer je to praksa Allahog poslanika sallam sallam i on ga nikada nije ostavlju. Kada bi bio umoran ili kada bi bio bolestan, klanjao bi sljedeći. A u pitanje Hasan al-Basri rahmehullah, Zbog čega su svijetla lica ljudi koji se klanjaju svom gospodaru zadnjoj trećini noći, koji klanjaju noćni namaz, rekao je zato što oni žude za svojim gospodarom, pa im njihov gospodar dadnije na njihova lica nul. Također prenosi se od Ebu Hurere, radijallahu anhu, da kaže, kada bi ustao na veće, osjetio bih takvu slast i želju za svojim gospodarom što nisam mogao osjetiti u drugim dijelovima dana. Znači, kad bi ustao na veće, pa kaže, Kaže Ebu Hurire dalje, kada bih kladio taj namaz, osjetio bi veliku ljepotu. Pa kaže, kada se stanovnici dženeta nalazili i osjećali ljepotu koju ja osjećam, <clears throat> zaista im je lijepo. Subhanovat. Kaže, kada bi stanovnici dženeta osjećali ljepotu koju osjećam poslije nošnog namaza, zaista im je lijepo. I rekao je da nije nošnog namaza, ja zaista ne bih volio, mrzio bih ovaj dunjaluk. Rekao Allah poslanik, sallallahu alaihi sallam, trojicu ljudi Allah Želešanu voli, njima se raduje i radostan je zbog njih. To su prvo čovjek koji izađe u borbu na Allahu putu, pa se žestoko bori i bori se sve dok mu Allah Želešanu ne da pobjedu i dok Allah subhanahu wa ta'ala ne počasti šehadetom. Drugi je čovjek koji je imao lijepu ženu i ugodno mjesto spavanja, ali je u toku noći sve to ostavio, ustao i klanio se svome gospodaru. Njega Allah voli i zbog njega se raduje i radost, njemu se raduje radostan je zbog njega. I treći je čovjek musafir, koji u toku putovanja, kada znači svi ljudi se umore, legnu da spavaju, oni ih ostavi, ustane i ode i klanja se svome gospodaru. Znači to su te tri skupine ljudi i nemojte ih zaboraviti i molim Allah da budemo bar od jedne skupine koju on voli, zbog kojih je radostan i kojima se raduje. Jedan od shaba Allahova poslanika sa veselem, jednom prilikom usnio lijep san, a ovo neka poslušaju svi oni koji vole hurije, svi oni znači koji čeznu za dženeckim ljepoticama, usnio je lijep san, usnio je znači huriju koju je zaprosio, znači svidjela mu se ljepotica, došao i rekao udaj se za mene, a ona mu je rekla moraš me zaposti, zaprosti kod mojeg gospodara i moraš mi dati mehr. Pa ono pitao šta je tvoj mehr, rekla je moj mehr je noćni namaz. A drugi jaskalab je također usnio lijep san, usnio istu huriju koja mu je donijela cjeduljicu, odnosno donijela mu jedan papiriš na kojem je pisalo šta te odvratilo, da te ova prulazna dunjalučka blagodat kao što je spavanje, znači odvoji od noćnog namaza, da te odvoji da ne budeš od onih koji su ustali da klanjaju noćni namaz u kojem smo mi kurije. Znači ovo su dvije poruke koje se prenose na skaba lava poslanika sa veselem, koje također moramo imati na našim pametima, na našim mozgovima da bismo bili od takvih inšala. Navješćemo neke od adaba kako bi s te strane upotpunili ovaj kraći drz, kraće izlaganje, znači od dada noćnog namaza. Prva stvar, kada čovjek krene na spavanje, treba uzeti abdest i zanijetiti da će ustati na noćni namaz. Pa će inšala zbog toga imati svaki trenutak koji provede u spavanju, imat će selap, imat će nagradu zbog toga. Također druga stvar je, kada se probudi, treba uzeti misvak i očititi zube, jer se to prenosi od poslanika, sallallahu alaihi sallam, i to je potvrđeno. I nemojte braća zaboravljati na misvak, stjepanik Muhammeda sallam ne smije da ima zadah iz usta, ne smije imati ružan miris kojim uznamirava druge. Poslanik sallam kada bi ušao u kuću, prva stvar što bi uradio uzeo je misvak i očitio svoje zube. Zbog čega? Zbog toga da ne bi ni svojim zadahom, a kamoli čime drugim, uznamirio svoje žene. Subhanallah. Treća stvar, kada klanja noćni namaz, neka učenje Kur'ana bude srednje jačine. Zato što je poslanik sa veselom jednom prilikom čuo Ebu Beka kako uči skroz tiho. A čuo je Omara kako uči glasno. Pa im je rekao neka vaše učenje bude prilično, znači neka bude srednje jačine. I na kraju rekao Allaho poslanik sa Allaho veselom kada čovjek ustane noću i klanja samo dva rekata upisuje se kod Allaha među one koji ga puno, puno hvale. Znači upisuje se kod Allaha među one koji ga puno i mnogo spominju i to je zaista velika blagodat i to je zaista velika nagrada koja ne, ne, ne zahtjeva puno truda. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين, للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا جعلنا من الذين أنت ترضى معهم وجعلنا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 قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءه بأسنا إلا أن قالوا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم وما كنا خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بما كانوا بآياتنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لك بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزعوما مدحورا ومن تبعك منهم لأملأن لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالقين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تنور تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ياري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل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 فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتي Gracias. دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا وذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سبيل الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم المهاد والنور فوقهم وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنوار تجري من تحتهم الأنوار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء